uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima danas im salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnom porodicu, njegove ashabe i sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Mi smo već započeli govor o nekim osobinama dženneta, o opisu dženneta. Pa ćemo večeras nastaviti družiti se sa riječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala koje govori o ovoj tematici. Naravno, kao što smo rekli da o ovoj tematici govorimo s ciljem je na pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, jer čovjek koji spozna cilj, čovjek koji spozna ono za što se bori, čovjek koji spozna vrijednost onoga za što se bori, on će se više truditi da dostigne do te nagrade, da postigne tu nagradu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je surja Bakar naveo kaznu za licemjere i za nevjernike, spominje nagradu za vjernike. Ovo posebno naglašavam da Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u svojoj promjenite knjizi uporedo sa govorom o nevjernicima govori o vjernicima uporedno sa govorom o licemjerima i kazni koja je pripremljena za njih, Allah subhanahu wa ta'ala govori o, i o nagradi za vjernike. Na jednoj strani da se upozori na licemjerstvo, na mnogoboštvo, na nevjerstvo, a na drugoj strani da se istakne nagrada za pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i da vjernik na jednoj strani se toga pribojava, pribojava da se pribojava nepokornosti, da se pribojava onoga što vodi čovjeka u propast i na drugoj strani da s velikim motivom radi za nagradu koju je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio, pripremio za svoje pokorne robe.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 Enna lahum jannatin teđeri min tahtiha al-anhar. Da njima pripadaju, onima koji vjeruju i dobra djela čini. Da njima pripadaju jannatin teđeri min tahtiha al-anhar. da im pripadaju bašće kroz koje rijeke teku. Teđeri min tahtiha anha. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hada alladhi ruziqna min qabl. Kada god budu obskrbljeni nekim podovima, kažu mi smo bili obskrbljeni ovim podovima. Kullama ruziku min thamaratin rizqan qalu hada alladhi ruziqna min qabl. Ovo je ono čime smo mi, mi, mi bili oskrbljivani i prije. Wa utu biha, wa utu bihi su bili davani, bili su oskrbljivani slični plodom. Vidjet ćemo što to znači. Va lahum fiha ezvađum mutahara. I njima, i njima pripadaju čiste žene u njima, dakle u bašćama, u džennetskim bašćama im pripadaju čiste žene. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ I oni će u njima, džennetskim bašćama, vječno boraviti. Allah subhanahu wa ta'ala Kaže wa bešeri alladhina amanu wa amilu salihat. Ti obraduj one koji vjeruju i koji dobra djela rade. Njima pripadaju ove nagrade. Mi smo govorili o osobinama stanovnika dženneta, pa smo napomenuli da su to oni koji vjeruju. I naglasili smo da oni vjeruju u Allaha i kako vjeruju u Allaha. Da vjeruju u njegovu rububijet, njegovu luhijet, njegove, eh, njegova imena i njegova svojstva. Pa smo rekli da vjeruju u Allahove meleke, da vjeruju u Allahove knjige, da vjeruju u Allahove poslanike, da vjeruju u sudnji dan, da vjeruju u Allahove određenje, dobra i zla. Rekli smo da vjeruju u sve ono što dolazi nakon odlaska sa ovoga svijeta, da vjeruju u kaburske iskušenja, kaburske patnje, dan polaganja računa, da vjeruju džetne, džetne i tako dalje. Sve ono što, što će se desiti od vremena odlaska ovoga svijeta. Dakle, sve e, što e, u što je vjerniku, u što je potrebno da, da čovjek vjeruje. Dakle, vjernici su uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjeruju i rade dobra djela. Ono što je problem kod nekih ljudi jeste da tvrde za sebe da vjeruju, ali svojim djelima ništa ne pokazuju. Tvrde da vjeruju, a svojim djelima ništa ne pokazuju. Oni su odvojili, vjerovanje odvojili su djela od vjerovanja. Da kažu, djela ne ulaze u sastavni dio vjerovanja, dakle ne, ne spadaju u tu Ko hoće da zna, da zna šta je ima, šta je to vjerovanje, to mora da razumije, veoma dobro da razumije. Jer ovdje dolazi do velike zabune i velikih pogrešaka koje ljude mogu na sudnjem danu koštati dženneta. Mislim, čovjek može prodati džennet zbog toga. Zato što nije neke stvari razumio. Al iman قول باللسان واعتقاد بالجنان والعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. Ovo vam je definicija imana. Znači sve ove stvari koje ću sad spomenuti, to ulazi u sastavni dio imana. Da bi iman bio potpun, ove stvari se moraju biti. Kalun bil da čovjek to potvrdi svojim jezikom. Ako ima mogućnost govora, znači sposoban je da govori, on će kazati. Ako je nije, on nije onda zadužen da to kaže svojim jezikom zbog nemogućnosti govora. Ali će biti, dakle, uvjeđen u tu i ako može čak kazati to svojim prstima, nekoliko ga razumije će to kazati. Dakle, govorom koji je poznat onima koji su, nije Kaulom bil lisan. Čovjek da kaže, ja svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob njegov poslanik. Dakle, govor jezika. Va'tiqadum bil džanan i objeđenje srca. Čovjek mora to biti ubjeđen srcem. Wal amalu bil arkan i da čovjek to potvrdi svojim dijelima. Jezik, govor jezika, uvjerenje srca i potvrda djelima. Jezidu bi ta'ati povećava se pokornošću wa yanqusu i isyan i smanjuje se griješenje. To je iman. Čovjek dakle kada je više pokoran Allahu za njegov iman se povećava. Kada griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala njegov iman se smanjuje. To je iman. Onaj ko bude ove stvari ostvario, ko ove stvari kada se nađu kod čovjeka, to biva razlogom da čovjek bude mu'min. Da čovjek bude mu'min, da bude vjernik. Može biti vjernik potpunog imana i može biti vjernik krnjavog imana. Ako radi određena djela, koja narušavaju njegovu potpunost, onda je on vjernik napisan iman, manjkavog, odnosno krnjevog imana. Ali je vjernik. I može biti vjernik potpunog imana. Sve što je više pokoran Allahu Đelešanu, sve je čovjek više siguran, sve je čovjek više siguran i u životu na ovom svijetu, a on je definitivno siguran i na budućem svijetu. Sve što više griješi, sve je nesigurno. I na ovom svijetu, a sve će više biti nesiguran i na budućem svijetu. Dakle, ovo je iman. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا Ti obraduju one koji vjeruju i rade dobra djela. I ovo je dokaz da dobra djela, da djela ulaze u sastavni dio imana. Kod nas ovdje na našim prostorima se zastupa ono mišljenje, jer ovdje ima, u pogledu imana ima i drugih mišljenja da ne spominjem te šubhe. Samo ima ono mišljenje da dijela ne ulazi u sastavni dio imana. Ne želim da razlažem ovu temu zbog tog da želim da se naučimo što, je, što nam je potrebno. Oni koji zastupaju mišljenje da dijela ne ulaze u sastavni dio imana, kažu dijela su izvan imana. Pošto dijela ne ulazi u sastavni dio imana, kad čovjek kaže da vjeruje, to je uvjeren u svom srcu, nema veze što radi. To ništa neće naštetiti njegovom vjerovanju. I zato ćete vidjeti našeg gošću izlazi iz žavije petkom, izišao iz žavije i odmah pred trgovinu. E, ne pijem do podne. Do džumene. ne Ili ne pije za Ramazan, a jedva dočeka Bajram. Broj koliko ostaneš od Ramazana da može za Bajram piti. To su naučili Naučili su ih ljudi da njihovom vjerovanju ne šteti ono što oni rade. I zato vidimo ljude kako su neoprezni u tome. I kad ljudi pogriješe, kaže Allah je milostiv. On je veoma dobro naučio da je Allah milostiv. Ali ga niko nije plavo upozorio na to da Allah uzvišeni žestoko kaže. On kao da gubi iz da Allah uzvišeni žestoko kaže. A vidimo kada Allah uzvišeni govori o vjernicima, da govori upored i o nevjernici. Kad govori o nagradi, govori upored o tim i o kazni. Dakle, čovjek mora da živi između straha i nade, da se na jednoj strani nada, a da na drugoj strani strahuje od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Te obraduju one koji vjeruju i dobra djela čini. Da njima pripadaju džennetske bašće. Džennetske bašće kroz koje rijeke teku. Džennet je dakle stvoren i džennetske rijeke teku i u ovom trenutku. Znate ono kad se kaže i kroz koje će rijeke teći. Ovo govore i zastupaju, ovo mišljenje zastupaju oni koji kažu da džennet još nije stvoren. Džennet je stvoren i džahennem je stvoren. Huma mahluha tanil an. Oni su stvoreni, oni postoji, ovoga trenutka postoji. I džennetske rijeke teku džennetske rijeke teku. Težri min tahti helenhar. Kullama ruziku minha min thamarati rizqa, kalu hada alladhi ruzikna min qabl. Kada god budu obskrbljeni plodovima, kažu ovim smo bili obskrbljeni prije. Na što se tu misli? Kada stanovnici da budu obskrbljeni nekim plodovima, oni će kazati mi smo bili njima obskrbljivani i na dunjalu. I zaista, boja plodova, bit boja plodova koji su bili na ovom svijetu. Uzmimo primjer naranđe, uzmimo primjer breskve, kajsije, kruške, jabuke, šljive, ananasa, bilo čega. Boja jeste boja. Ali okus džennetskog ploda nije kao okus ploda na ovom svijetu. Apsolutno nije okus ploda na ovom svijetu. Taj plod je puno drugačiji. Samo jedan trenutak da se vratimo na, na opis džennetskih rijeka. Džennetske rijeke, kako stoji u jednom hadisu, će biti E, neće biti, e, dakle, e, neće teći svojim koritima, nego će teći izvan korita. Dok se u rijeci Keutar navodi da su njene obale biserne školjke izdubljene. I apsolutno nema nikakve proturječnosti u ovome. Zbog čega? Zbog toga što je mulj, mulj od dženevskih rijeka mošus. Mulj džendetskih rijeka je mošus. A pjesak je biserje i drago kamenje. A pjesak je biserje i drago kamenje. Tako da apsolutno nema nikakve protiriječnosti između ovih predalja. Jer kada se opisuje da, da je da su obale keutera od bisernih školjki izgubljenih, apsolutno se to uklapa u opis, eh, u opis džennetskog pijeska. Jer to će biti od bisera i dragog kamenja. Jer pijesak je od bisera i dragog kamenja. A mulj, kad kažemo mulj, mi u životnom svijetu mislimo na onaj mulj koji je poznat kod nas, međutim, mun džennetskih rijeka je misk, odnosno mošus. Veliki broj ashaba, prema predanju od Esrdija, sa lancem prenoslaca koji seže izravno do ashaba, kazuje da će džennetski plodovi džennetu, oni će reći ovim riječima, ovim smo bili obskrbljeni i na dunjavu. Međutim, ovi plodovi se međutim e, slažu kada je u pitanju boja, ali okus se ne slaže. Okus je drugačiji. Ovo se prenosi naravno da shava Allah, da U njima će imati supruge koje će biti čiste i tu će vječno boraviti. Stranici dženneta će imati kao nagradu, to je blagodan žene koje će biti čiste. Biće čiste od čega? Žene će biti čiste od svih neprijatnosti koje su bile svojstvene za žene na ovom svijetu. Poput, one će biti dakle oslobođene menstrualnog ciklusa, one će biti oslobođene obavljanja nužde kao što je slučaj sa, i sa muškarcima, bit će pošteđene sluzi, pljuvačke, bit će pošteđene rađanja i svega onoga što je njima neprijatnost. Zato ih Allah uzvišeno opisuje وَلَهُمْ فِيهَا, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرًا Njem, oni će imati žene u džennetu, u džennetskim bašćama koje će biti čiste. Ovo je dodatna, dakle, motivacija vjernicima. i pogledajte da će stanovnici dženneta biti pošteđeni svih neprijatnosti. Neko se možda pita, pa dobro, ješće se plodovi, e, piće se piće, i tako dalje. Kako će se oslobađati to? Allahu akbar. Da li čovjek svu vodu koju popije na ovom svijetu izluči kroz obavljanje nužde male ili velike? Svi ćemo kazati, ne, nije tačno, nije istina da se sve to oslobađa putem obavljanja nužde. Dio se oslobađa putem znoja, dio uzima organizam i tako dalje. Zar nije moguće da se u džernetu sve to tako izluči? Moguće je. Jer će stanovnici džerneta biti pošteđeni i bolesti, i starenja, i svega ostalo. A bit će pošteđeni i obavljanja nužde, jer im je to neprijatnost. A znoj koji bude izlazio, mirisit će na misli. Tako da će vjernici u džennetu biti pošteđeni svih tih neprijatnosti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima opisuje džennet kako bi se naravno još više za njega borili. I tu će oni vječno boraviti u džennetu, dakle neće imati apsolutno nikakvih uznamiravanja, i taj užitak u kome će on uživati u džennetu nikada neće prestati. I zapamtimo još jedno. Stanovnicima dženneta nikada užitak u džennetu neće dosaditi. Ljudima u životu na ovom svijetu mnoge stvari dosadi. Kaže naš narod. Kaže dosadi čovjeku pa makar i med liza. To naš narod kaže onako upoštavati. Zamislite, stanovnicima dženneta nikada neće dosaditi džennetski užitak.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 U blizini će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im na dohvat ruke stajati. Prekomentacije ćemo vidjeti dijelove ove, ove ajete pa ćemo nastaviti. Naslonjeni na divanima. Divani, naslonjanje na, divanje, na divane je kao naslonjanje na jastuk. Ono što je poznato kod nas, kao nasloniti se na jastuk, to je nasloniti se na divane. Oni u njemu ni žegu, ni mraz neće osjetiti. Subhanallah, Allahove se prema Neće biti žege koja će ih uznemiravati, koja će ih patiti, niti će biti mraza i hladnoće, niti će biti onoga što će ih dakle, e, što će ih uznemiravati na, drugu, na drugi način. Zamislite, oni koji žive recimo u Africi, koji žive u područjima gdje su ekstremne temperature koje dostižu i do 60 stepeni, i područja gdje eh, imaju tako niske temperature koje dostižu i do minus 40, minus 50, možda i minus 60. I ljudi žive u takvim okolnostima. I gdje imamo recimo, gdje je dan izuzetno dugačak, gdje imaju veoma kratku noć i mjesta gdje je to suprotno. Recimo nekad nazovu Igore što živi u Švedskoj, Igore i tim predjedima, Kaže, kako ćemo mi? Gledamo jaciju u 12, nekad sabah je odmah u 2, u 3, ne znam, u 2 sata. Bliže im vrijeme između, između jacije i sabah nego kod nas između akšama i jacije. U zimskom periodu. Kod njih tako dođe vrijeme. Veoma blizu vrijeme jacije i Sabah. ne znam tačno kad se Sabah dolazi, ali veoma blizu, kaže, odmah se mora ustajati, da sutra treba na posao. Znači, kakve stvari, kakva, eh, kakve situacije E, ljudi proživljavaju i kako im to zna biti teretno i teško. Allah uzvišeni stanovnike da će poštediti i ekstremnih vrćina i ekstremnih hladnoća. I oni će u tome uživati i to im zapamtite, nikada neće, nikada neće dosaditi. Nama kad je vruće, daj nam je samo da se razhvara. Kad nam je malo pola, daj se mi sad obučemo. Pa nam nekad kad je ona umjerena temperatura, mi se mi malo nalažimo. Ili malo upalimo klimu da se razhvara. Poželimo mi da promjerimo malo, da nam je malo sad svježijeg zraka, malo, a u džennetu to neće biti. I pored svega toga, Allah uzvišen će dati da je hladovina blizu, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذَوْلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا U blizini će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im na dohvat ruke stajati. Zamislite, plodovi džennetski, kada ga stanovnik dženneta bude htio otkinuti, taj plod će mu se sam približiti i imat će taj plod u ruci. Dakle, zato, se, zato Allah ta'ala kada opisuje plodovi će im na dohvat ruke biti. Dakle, ono što budu htjeli neće imati potrebu za tim da ustaju, da imaju kakvu poteškoću uzimanja ploda, nego će im se plod približiti i oni će ga uzimati. Služit će ih iz srebrnih posuda i čaša prozirnih, prozirnih od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti. Služit će iz srebrenih posuda i čaša prozirnih. Oko njih će hodati posluga sa hranom, u, e, sa hranom u posudama koje su od srebra i sa prozirnim čašama u kojima je piće. One su od izrazito bijelog srebra, koje je kao staklo po prozirnosti. Znači, izrazito bijelo srebro kao staklo po prozirnosti. Ali naravno nije kao, nije staklo. Znači izrazito bijelo srebro, ovo posebno naglašavam, jer je ovo jedina stvar koju nema slične na ovom svijetu. Ovo je užitak stanovnika dženneta koji nema sličnog na ovom svijetu. Znači nema sličnog. A o tome govori mi Abbas radijallahu ta'ala koji kaže u džernetu nema ništa, a, na, a da na Dunjaluku nemate nešto slično, osim srebrnih čaša. Samo srebrne čaše nemaju nešto slično na ovom svijetu. Jer srebro, srebro a prozirno. Srebro a prozirno. Po prozirnosti su slične staklu. I to je jedina stvar dakle koju nema nešto slično na ovom svijetu. A kaže čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti. Zamislite, kada stanovnik dženneta bude trebao da se napoji, on će poželjeti da se napoji ta čaša će biti, u kojoj će on biti poslužen, tačno onolika koliko je potrebno njemu da se napoji. Neće biti veća ni manja, nego tačno onolika čaša kolika je potrebno njemu da se napoji. Ja Allah subhanahu wa ta'ala to spomni. Zamislite, znači koliko mu bude bilo potrebno da se napoji, tolika će čaša njegova biti. A neko bude imao potrebu za tolikom čašom, koliko će to neko bude imao potrebu za tolikom. Tačno onoliko koliko je njemu potrebu. I to naravno govori o savršenstvu onoga što je Allah i stvorio. O savršenstvu onoga što je Allah i stvorio i dao da tome uživaju stanovnici džendeta. Bojim se da ćemo udružiti, inšalah, da ćemo na naše naravno druženje nastaviti. Iako je govor o ovome u istinu prijatan, ali bojim se da ne odružim. Da vas Allah subhanahu ta'ala nagrada, najljepšu nagradu a mi ćemo naša narodna druženja nastaviti govoriti o ovoj tematici. Pa wa subhanak Allahumma hamdi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Simpatično posmatrati stanovnike Jordana, naravno, Jordan se ubraja u Šam. Kad se kaže Šam, kad se spominje hadisima Šam, i Šam naravno ima neke svoje vrijednosti a pa stanovnici Jordana, koji naravno znaju iz Gira su recimo iz Palestine, i stanovnici Jordana, pa su ubrajaju Šam. Kad se počne govoriti o Šamu, da ih vidite kako se oni navještaju, kako se oni kako se osjećaju govani. A posebno, recimo, kad su šekali znali govoriti o osobinama, ovako, kada govori o vrijednostima stranika Šama, kada se govori o nekim tim vrijednostima, naravno mi očekuju da i njih stigne ta nagrada, pa ih vidite kako se vesele, kako se smješkaju, ugodan i prijatan govor onome u čemu čovjek sebe nađe, a to je dobro za njega. Se nadam da su i ova druženja, inša Allah, druženja koja su, e, koja su s motivom za nas i u kojima se, nadam se ako e, mi sami nalazimo i nadam se, inša da ćemo doći do ovih velikih nakloda. Allah subhanahu da nam oprosti i da nas učini od onih koji će postići velike